50 languages. 72. 72. Devoir faire quelque chose. Devoir faire quelque chose. Devoir. Devoir. Je dois envoyer une lettre. Je dois envoyer une lettre. Je dois payer l'hôtel. Je dois payer l'hôtel. Tu dois te lever tôt. Tu dois te lever tôt. Tu dois beaucoup travailler. Tu dois beaucoup travailler. Tu dois être à l'heure. Tu dois être à l'heure. Il doit faire le plein. Il doit faire le plein. Il doit réparer la voiture. Il doit réparer la voiture. Il doit laver la voiture. Il doit laver la voiture. Elle doit faire des achats. Elle doit faire des achats. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. Elle doit laver le linge. Elle doit laver le linge. Nous devons aller tout de suite à l'école. Nous devons aller tout de suite à l'école. Nous devons aller tout de suite au travail. Nous devons aller tout de suite au travail. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. Vous devez attendre le bus. Vous devez attendre le bus. Vous devez attendre le train. Vous devez attendre le train. Vous devez attendre le taxi. Vous devez attendre le taxi.